14. pitanje Prije pojave hajza mi se pojavljuje iscjedak tamne boje, ali bez krvi hajza. Par sati do jedan dan nakon toga počne mi hajz. U tom periodu ja klanjam sve do pojave hajza, pa me zanima da li postupam pravilno. Allah vas nagradio. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Za taj pitanje oči da, je li to i puno se stara koji pitaju oko toga? pa ja ću polako učit ili objasnim za vas inša Allah. U pitanje stvari koje dolazi u početak hajz. Prvo ću ja reći hadis od Umu Atija koji bilađi Buharija. Ona priča za stvari koju poslije hajza kad vidi neki boja o, o razumijeti, koji pokaži, koji se pokaži iza hajza. Pa kaži, mi nismo smatrali stvari koji se vidimo nakon hajza, nešto žuto i nešto tamni, to je od hajza, nakon hajza. Dobro, a šta je prije hajza? Prije hajza, ja ću reći vama šta je rekao Ibn Usaymin, rahmatullahi alaih, šejh Ibn Usaymin, kaži stvari koji prije hajza, kao uvod za hajza, to je od hajza. Razumijete? Znači, kad poči prije hajza, vi znate da dolazi neki znakovi za hajz, bol u stomaku, neki počinje neki boja žuta ili neki tamni ili šta ja znam, to je sve uvod. Pa to je znači da žena počela sa hajzom pa ne dužna da klanja. E to je najispravnije mišljenje. Ja sad pričam koji prije hajza. Jer ima drugi mišljenje koji kaže to je ne hajz. Ne. Najispravnije mišljenje je da to je od hajza. Pa to je pod naziv ovod, uvod za hajza. A koji je posli hajza razumjeti, šta je, rekli smo hadis o Moateja, da mi nismo smatrali da ovaj nešto žuto ili nešto tamno koji od hajza, to je ništa. To je nešto, to je ništa. Pa hoću da objasnim isto neki šubha, neki problematika oko toga, jer ima neki se stara koji e, narazumjali taj hadis ili taj a, predaj od, od od Ummu Atije. Kada je rekla, nismo smatrali da ovo boja niš, nešto, šta znači? Oni su mislili da to je nekvari abdest. Ne! To je pitanje hađi, to je hađi ili ni Po, po ona je rekla, to je ni, nismo smatrali da to je nešto. To je ništa, razumijeti. Ali sve stvari koje izađe od, od, od stidna mjestu, to je sve kvari abdest koji budi sve to i kvare abdest. Ne pričamo sad oko abdest, ali jel to je hajz ili ni? Znači, ako uvod za hajz dolazi kod sestara, neki boja, hoće biti tamna, hoće biti džuta, to je sve pred hajza ima znakovi da početak hajz. Bol u stomaku, ne znam šta ima u glava, šta ja znam, prije toga par sati ili jedan dan ili, ili šak možda dva dana, to je sve uvod za hajz, a to je, smatramo, od hajza ni dužna žena da klanje. I kad završi žena, žena završi žena oko hajza. E, I ne budi znak da ima krv, vi razumijete mene dobro, onda ona učinila gusul, nakon toga ona čista, razumijete. A ako se pojavi nešto poslije toga, to je nije od hajza. Nešto od neki žut ili neke, ovaj, neke boja, kako smo rekli, to i ne smatramo da je ovo hajz. Dobro, hoće napomena za neke sestara koji koristi tableta za protiv uh, uh, porod, razumijeti, to je kvari protiv, uh, da budi trudna, zviniti, razumijeti, to je kvari kod žena, pravi promašaj kod žena, promijeti njezin stanja oko krva. Pa dobro pazite oko toga, jer puno se stara imaju problema oko toga. E šta je još ne samo to, Allah znači stvari koji prije hajza, kao uvod za hajze smatramo da to je hajze, ni dužna zira da klanje. Nakon čistoća i nema znak za hajze. Nakon toga, ako se pokaže nešto, ni smatramo kao hajze klanje žena, Allah najbolji znak.